او هنگی حق سر جنه وقتی میریش بطال ببید و هنگی حق سر میریش چه بکرد؟ تربیت ها سر هر دو که واجبه چونکه رب العالم بجید یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجار گل ایمان دارا خو بچی خو مالت خو خزانت خو پارزن چه؟ الاغری جهنمه ده خو چه؟ اب ایمان اینان و عمل صالح و نکرنا گناها و چیگر خود پارزیب چه تربیت کرنه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر ابده هو اینا پاراسته و هند سر هر دو که واجبه هم سر میری واجبه تربیت کرنا بچیکا و هم سر جنش واجبه و جه که میری مجال نبید و بشوله و معیشتی و ایمان بید او هنگی و جنه مجال هبید او واجبه سر جنه چه بکد؟ و ها راب بيت نا تربیت و إهمال لك فلا تغضب على أولادها أمامه چنا جن برانبری میره خوانیا بچی بچیکا عصبی بی جوینا بدته قصد کرد بیشته قصد بیریز بیشته بچیکا اول اوه چنا تو چونکی میر ته به عاجز بید به عاجز بید هر هو نابید میریش و بیشته وانیا هر چته که او ها تکرن طبعا هر چته که او ها تکرن اوه خلات که بیتر ناف چدا ناف و علاقه تا دا پیوندی دا ما بین میره هایی نیا پیوندیت وا علاقتت وا خراب بن چونکی یک جنه خل بچی کا عصبی کرد و قصه گود بچی که لالی که لالی باب بچی کا اول دهنگی ونیا باب وا ونیا میرکت عاجز بید و دیسا که میریش وکر میریش و عصبی کرد و قصه گود بچی کا لالی ونیا اوجاره های ونیا میر قصاد بشته بچی کا بدایک و دایکیش قصاد بشته بچی کا میر ونیا باب واد بشته هر دو واقف نوند بشته نیا و همو یدخلتون حرامه واجد دارد کن نیا بلعکس یا واجب سر هر دو که و سر جنو میرکو کوچک کن و صبر هایی سر بچیکا و کسی لواش نبشته قصا نبشته هر آخری هر بچیکه کی نه هر بچیکه وانه هر قصه که به دنیا و حتی قصه که بوده بابه بچیکیش هر بو که ود گرده من بوجنه ود گرده من یان وی میره قصه گوده دویکا بچیکی هر بو ولی ود گرده بو وی میره ود گرده نیا یعنی هر کیماتیکه بویه برهنده چنابی تو حرامه جن ازیت میره خوب داد ابکه بچیکا و دیسا ونیا میریش و جنا خوب داد ابکه بچیکا قصه گوتنا بچیکا هکه ونیا دید ونیا چتکی خلطه تیدا کرن ونیا جاره هی بلکی بچیکا که خلط بکرد ونیا وشتکی عبوید ونیا نابید هو ونیا قصه نا گوتن ابوکه ها دی اف بابه یان اف کبی بچی که ده چه تیویا نصیحت کرده بچه جوانی ونیا یعنی او به ریک و پیکی ونیا یعنی وقت که اف بچی که بخو فایده که دید ما اکو هر جوین دانه اما بچی که شنه هات اما بچی که دی خرابی بلو بگو بخو کرکت بلو بگو به خلطی راوستینید اما وقت جوین دانه تفیره چش کرد؟ تفیره جوینش کرد تجوین دانه باب تجوین دانه هر ایک او حبیبی ولا تدعو عليهم چنا به دعا بکرد ونیا جن دعا بشی گاب کرد بجن هر نه نبا ونیا خود گیر ببن نزا چله بین ونیا اف آخفنا نه و حرامن چونکی میر پیتی از یدا و حرامش ونیا کبا بابا دعایت وا چله تن قبیل بن بهند چنا به صبح هر دیسا بچی که نه با بچی که که او دعاوه لکری سر بی که چی لات قبیل بو کی ده عاجز بید و خم آمازم بو کیه بو خواه بو دایکه خواه بعد تیگر دایک ونیا نیا چک هزار خوب که دنیا شارزا بید و مثلا نه تو دعای بچی خوب که خامه همه ماسره بوده مصیبت همه ماسره بوده مصیبت همه ماسره ونیا بو دلته او بو جرگته و هر هو بر هنده چه نبید هم حرام بوده و هم حرام جرک و دی ازیتا کش تدادان ازیتا میریش تسب ولا هم، چه نبید مروف جوین هم هر که همو کسکی بس اگر جار بچی که هنگی افه ازیدانا کش دهی ازیدانا میریش یاته دهی فإن ذلك قد يؤذيه يعني یعنی أفتش چتانا همو أزيتا که تدادان أزيتا میری بي تدادان بل هنده واجب سر جنا تربیتا بچیکا و پرورده کرنا بچیکا صبر کو تحمل کو گره زور هبید نابید بچیکت خو ونیا میرت خو ازیت دم پریکا که ریکا بچیکا و هر سر و میراش حرام سر میراش جنت خو خزانت خو ازیت دم پریکا که را رکاب چی کرا جوینا دنیا قصا بجنه واش آخفرانه بجنه ونیا سر چونکه هی مرد بشته ونیا ما از شول دونیا ما بو او چه کته ما بو او هلی نکته. خر وید به بیت کرین اولش دیزا جن ده پیچله هید ده پیتا کم کرن ده به ازیاد دان ونیا و دیم نخوشید ما بین وادا چه بید ونیا هک و بیتی جنیش یا خمسال بیتی و چه بکرد یا مرتنه ونیا واشتانه بشته جنه یان جا هی دیسه هر او خلافات و نخوشی ما بین جن و میر را جانهایی تینا کرن یعنی هایی و نیا جن و میر ده یک عاجز بند آخنه نکی بشته ایک دو میر ده بشته جن جن ده بشته میری <clears throat> اوش دیس حرام رو بیده کرن نگه بچی گا بیده کرن نیا حرام نک بچی گا بیده کرن چونکی بچی و نیا ده فیره چه بند بشته اینگی و نیا هم دوی میر قصا بشته جناخو پیش جامعه بچی گا هم دای کده چه با بچی کنه؟ دشکت آن دیسا لاری بچی که قصا بشته میره خو اف میره دشکت ونیا او ده خلال کبیده ناو مال ده علاقت ما بین جن و میر و بچی و دای و باب و ونیا کچو کرا اوه هم ده خلال کبیده ناو هنده چتا دید ونیا میری دید خلال یکاته تکره ونیا ده خو گرید حتی تنه او خزانه خود مینه و هنگی ده بو بجید دیسا جنه دید میره خلال یکت کرد مادم بچی که ویده نه جرنا بید بشته دف و ده خلل که بیدن نبوده داده خو گرید حتی او میره خو تند مینه و هنگی اف خلطیه ده اف چاره سر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يغنبر بيجي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا يجد هر جنك ميرخو در دنیا ده هر أزيادك بید طبعا أزياد دان و نیا او مير بي عاجز ببيت هر آخفنات هر حركة كهبيت إلا قالت زوجته من الحور العيني پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم العثمان او ناف بحشت دا او خيزانوي او رب العالمين بحاضر كري هكا من فأهل بحشت بيت او بحاضر كريه الحورية دي چه بيشتا في جنة او جنة دنيا دا ميرخو ازيادات بيشتا لا تؤذيه بيشتا ميرخو ازياد ندا قاتلك الله بيشتا لعنة خدلت بيت قاتلك الله يعني خدلت بكجيت من اول ناف آه، لغت عربی ده اغلب به جرا بو چيه بو لعنته يعني, يعني لعنته كان قاتلهم الله هل وكي مفسر رحمت خدايا لبيت وقت تفسيره كي يعني دي لعنهم الله یعنی يعني رب العالمين لعنة أخويا لك ويديك كي رحمة أفش قاتلك الله يعني لعنك الله يعني لعنة خدايا التبيت خدايا تبكجي دعاء لكت فإنما هو دخيل عندك يعني اف ميرا ميوان اللاليتا دخيل ضيف عندك يعني ميوان ونيا الدنيا اللاليتا بشتنجي تشرع دمريت وده هات يوشك ان يفارقك الينا يعني يونيزيك ده تهيلي ده بشتفي جنه وده هتا لوليما يعني وده چيتا جد بلنت رب العالمين دينا وبين نويسيت الناف بحشتها كمروفكي مادام مروفكي ايمان داره جابا ايك الوا حديث الدليل سر هندي كا حرام الجن وني ازيت امير خدات هر نوع ازيت دانا كهبيت نخو اف ايك آه، الوا جفا لهات يكرن يقولي حوري تشلت كان دعالت كان الواجني او ازيت امير خدات ومن حق الزوج على زوجتي أن تحسن معاملة والديه وأقاربه هفش حق ميريا سرجنه واجب سرجنه یو باش بید گل خسی و خزیه خو و قاربهی و خزمت میره خو اوه که الحقید میری سرجنه نابید بیزید خوله وکر نابید قصابشته نابید طعنا نا نابید دلوا نا نابید افتشته همه حرامن چونکه هر ازیدانه که بوده که بابید میریب چن، بو خزمت میریب چن، بو برایت میریب چن، بو خوشکت میریب چن همو کی پیده ازیدان همو میر پیده ازیدان و طبعا یک حرامه تو برای خوی بسرمان ازید ده اوه یا تویش اوه دو ازیاد دانه اوه هم دو ازید داد و دی کش ازید داد دی میریش بهت ازید داد و این قصاب طبعا و این خیزانه ما قصابش ده باب من باب من دی بهت ازید دان و ایش دی پیچره هم ایش دی پیم ازید دانه دو گناح بود چند دو گناح بود چند بیشتر دایکا من بیشتر برای من بیشتر خوشکا من بیشتر خالتا من بیشتر متا من هر ایک کلمه بید هر ایک خزمه من بید و نیا بر هندی اوه ایک حق میری سر جنه جن تیویا قدر وانه بگنید. حتی اکی اوید چه بینیش؟ حتی اکی اوید خرابیش بند و نیا حتی اکی اوید خرابیش بند اگر گشت درجه هنده که اف دوی که بابه دوی که بابه دوی میره آن خوشکو برای وی میره آن هر کسی که خزمه که وی میره از یه وی جنب ده تو فساد و خرابیت ما بین وی جنب و مالوی وی چی کرد؟ اوه هنگی اف جنب چی بکرد؟ بیا خب بشه که بشه ظلام خوب بس تو جوانی بشه حال مسئله هویه ونیا چون کیه هی اصلا بجمتا ونیا اول گلک زوره بس ونیا بید هزار ایک بید بید ونیا دو هزار سه هزار ده هزار ایک و هبی جارا های ونیا خسیه خزیره ونیا تیه نزاکیه ونیا بلکی چه کرد بلکی ازیت خب او داد هکه هوله آتا ونیا اول بشه میره خوب ونیا و ده خلوه ازیت دید کن اب صنایتری ریگ به هنده کو او ازیت وام داد به هندکو آو او ازیت وام داد یا های ونیا جناهیش ونیا تحملت کرد مش خاصی من خزیر من مزاکی من ونیا هنده سال جوین آدت اما قصاد بشتن هشت من لف لف نداد طبعا چش ونیا و و و قصتو ونیا اجراک معظمی های اما شریعتش نگود یا هکا خاصیان خزیریان هر ایک جنه ونیا هر ایک خزمت میری ازیت آجنه دا و جوین دانه جنه جن بلا چه کتیش؟ بلا خوکر کات هات بن به زمه در سر خوب چمی جن ونیا شریعتی برای کدنای چه جرا شریعتی ونیا لا ضرر ولا ضرار چه جرا ونیا ضرر قبیل ناکه شریعت ازیتا کسی قبیل ناکه ونیا این لای برای کدنای بس او ریک تبیا درس بید نه مقابلی هنده تو ایک ضررات بدد تو ضرر ای ایک های ونیا دبیشید خاصیه من همو گاوه تعنال مندد من هنگتونه بنمالا هنگوه هوله عشیرتا هنگوه هوله گتونه هوله توله ای بیش یه خوگرتی چی گفت بگو هل کبید خلط یک الوا بینی ده کرد بشت ایش تعنا لدم ومن الشیوانیه ایش وقت بو من هل کبید ایش آخف نکده بشمه ها با فلان هو تا ها با خشکت هو کرا با کچتا هو کرا با بر تهو کرا با کره تهو کرا طبعا چی چشدنی یعنی اول چیه؟ اول خلطه ونیا یعنی اما شریعت را که دیه دانه ونیا یعنی تو و زراره و و ازیته تبیا ونیا بیت الادان و مهم اف حالت وی حالت هکم میری یعنی جنه دید خزمت میری ازیت او ایدن وید بنا سبب خرابی بو هنگی وی ریک تاین ونیا دشت و ازیت چه کرد ریک لیب تو و نکت بو بید بس ریک و ونیا کده بشته میره خوب جوانی و ریکو پیکی هر ریک غابید اما نوید او برانبری وی فهندک کتبه فما احسنت الى زوجها من أساءت الى والدهی بیش او جنا باش نیه بو میره خو او ازیت بگین تا خسی و وخزيرت خو چو شو باشي و وقاربه یان ازیت بگین تا هر خزمکی میره خو او جنا چو باشی تدانیه هنگی جنا که باشه که یا چی بید گلوانه که یا باش بید ونیا و طبعا جنش ونیا یا دلوچه خودتا میره خو و دلوچه خودتا خسی و خزیره خو شکه چتا گوته چتا که چی بید یه شرعی بید اگه که شرعی لیکر درسته لدو چه خودت واش و نید دا ما بین ما خوش بیده اوش حقه که که رخه میری و سر جنه بس اما ونیا خسی بشته بیکا خو بشته ولا تبیا عبا عبای نکه ونیا تبیا خو متبرنی جب کی تبیا جلکه شرعی نکه تبیا شروع نکی ونیا هنگی حرام بیگو چه خودتا خسی نمید بشته والا ما دل میره من عاجز نبید نه و حرام هنگو چه خودت یا خاصی هر بروی پوچه بکه یا خاصی هر ورد بچینا دواته ورد بچینا ناف قاعد او جنومه تیک هل بنوشته هو طبعا بگی حرام اگو چه داده بس اینگه دگو چه داده هکشتکه چی بید؟ هکشتکه موافق شرعت بید ومن حق الزوج على زوجتی أن لا تمنع منه نفسها متى طلبها هيك الحقيق ميري سرجني أبايا چي قاوا ميري دخاز جنكر بو هنده كافيك رابن فن نابي الجن چلت كات نابي الجن منعي لك كات إلا هكا شهبي هكا عذرك شرعي هبي إلا هكا عذرك هبي چونك جارة هاي بيت جنة شهبي بلك جنة عذرك هبي لقوله صلى الله عليه وسلم چونك پیغمبر بيجي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه بيش هكا ميري داخاز الخزانة هكر كو بچنا سر من كده كدو بلبن فلم تأته يعني كنا شو شو عذرش نبون يجنا هي عذر هي أما في شو عذر نبون نشو فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح يعني ملائكة دي لعنتها الفيجنة كان هتا كانجي هتا اسفيده ودن في ميرايونيا بوته ولد دوبشين بالفين وجنا كان هاد ونيا وكرب ليفابون أفا طبعا ملائكة العثمان حمود لعنتها الفيجنة كان هتا اسفيده نه و اوه کلوا عقوبای بو من بوه اوه دیل سرند و اینه که اوه گناه حکم آزنه و هنده واجبه سر جنه حکمیری گوته آه، و دفچین اونیا بنوین اوه واجبه سر جنه بچید وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتأته يعني كميرك يقول خيزان أخوار دوشينا سند منك واجب سرجنة بشي وإن كانت على التنوري هكا خوش بكات معك خو سرطاني ربيتو بیتونه في مدن زيو شو ای. بيبي هواش هيك الحقيد ميريا سرجنه من حق الزوج على زوجتی ان تكتم سره وسر بيته حق جنه. سرجنه تبيا جن وني اوجت نهینیت ميري همه چه و شیرید نا بید آشکرا کرد. او نهینیت مالا ميري نکرد نا بید جن ونیا دفتردار بید همو چه میره خو همو نهنیت میره خوید مالا میره خو همه بتف لای دای خو همه بتف مالا خوش خو همه بتف مالا و نیا هر ایک دی هبید چنا تو حرامه نیا اوشت نهنی بید نیا اوشت تایبت بید میره و مالا میری و نیا و همه واجب سر جنه چه بکرد و و نیا یک بجد والله ما جنا زحمت چوش خدا ویدانا و نیا و جنای وال خو کری آن میرای وال خو کری و کسانه خو کری یکی بجد نیا من پیچنا بیت از چو آخفنا چو سران هنیا جمع وی کسی ایبال خو کردی نخو مروف دشه چی کرد ونیا مروف دشه بلی خواه کردی نخو چو قنبلانیه اگر ناف دلیتا دا بیده چی لید بفقید ونیا اوه همه مروف بال خود کرد یا ونیا بینو اینایت ایلا ایتویا دو دبجید ونیا یا خو فیر کردی نخو خو فیر کرد نبجم ونیا دبا خو فیر بید اولش یا خو خو فیر کردی برند سر جنه واجبه هندیت کرد او چت نهنی یا مالا خو میره خو نابید بلاغب کرد ولا تفشی من ذلك شیئا نابید چوشتکی بلاغب کرد من اخطار الاسراری التي تتهاون النساء بإذاعتها اسرار الفراش بشير هما نهينية هما خطر تبه و خرابتره همان اوید ما بين الجنومين وتنكر المختلف بسنيرا وما يكون بين الزوجين فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي عمبالي صلى الله عليه وسلم نهي ما كليل فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود بجد لي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بجد أملالي في عمبر صلى الله عليه وسلم وجنو مير يشتبون طبعا واحدة بودي جنو مير يترنيشتيبون هاي تيكال بود اما مير ونيا بيشيبون بون يشكيربون كيره بون وجنش مشتيه بون هفر بكي مزقفت في صلى الله عليه وسلم ونيا وي وقتيه هو بو مير بيشيبون وجن بشتيه فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها بيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت قوتي آه، بلكي مروفك رابط بيشتبا او چتدگل خزانه خود کرد بيجي بلكي مروفك هبيت رابط بيشتبا بخلقي وبلكي جنكي شبيت رابط او تتقال ميرحو كري رابط شلل کرد بلغتك کرد بخلقي بيشتبه فأرم القوم يعني فسكتوا هم وش كر هكر كر شرم كر فقلت اي والله يا رسول الله هذا اسماء بنت يزيد بو قلت من قلت اري والله اي والله امش كردي بجي اري والله قلت من قلت يا رسول الله افي هي إنهن لا يفعل لا يفعلن وإنهم لا يفعلون الجن في هندت كان هندك الجنا وهندك الميراج في هندك كان یعنی هندك ميريتاي وني او شتما بينوي خيزانوي هاي تكرن شبه دي چلي كرد بلاغتك يبي ايكي دي بيشتلا ويا هيج دي سا جنش هاي او شتما بينوي ميري بشبه هاي تكرن دي چلي كرد دي فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا پیامبر بس الله علیه و آله شیاب به دنیا کنه و فإنما مثل ذلك مثال و کی چیه که مثل شیطان لقی شیطانه هک شیطانه که نیر بقيت شيطانك كما في طريق كيف فغشيها ناچولالي دنيا و زينات قال والناس ينظرونه وخلقش همو يسحكته چو شكتلاني اوهش چيه شلكا چيه يا حرامه هذا اگر جنو ميريج بن نيوه كا باجاني ونيا بشوله بكن درست شرعا يا حرامه نيا بشوله حرامه بلندش بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا بوكي ويه یعنی وکی وی مروفک ونیا بچید خیزان خوب بتنی وکا واجاری ده ونیا پیش جبه و چه بکد ونیا وی شوله بکد ونیا و رب العالمین دانا ونیا که جنومه تنه گل ایک بوا حلاله بشوید کن و کس وانا بینید او چه ناف خلکی ده و هم همه بکد ونیا کس هم شركة شرعا يا حرامة وهم طبيعة مروفيش چه ناكد؟ قبيل ناكد نه طبيعة ربعانية فترة ما وقت چه كدي باشتنا قبيل ناكد نه إلا كي بجد والله با حالتك هاي ونیا او حالتك چيه؟ يشاهد وني یعنی أو طبيعته حيوانية أو مروفك أك أف طبيعته شوي أما طبيعتك مروفانية أما طبيعتك حيوانية و هي بل هندش كذبه هندنا كد جا پیغمبر بجی صلى الله علیه وسلم اویش وکی ويا بو چون که رب العالمین و اف افشولا ما بین کیو که حلال کردی، ما بین جنوم میرا و نی ما بین واده دهتا کرن پشت اینگی و رابط بو عالم بیشتر و هر وکی پیش چه به خلکی اوی چی کریا؟ اف افشولا کردی. دنیا چشک تیرانیه و گناه حکم او ایکل واشتر حرامه همو عفتش چشته اوید ما بین جنو میره همو تیوه چی رو بین؟ همو واجبه بین و شرطه حق زوجی على زوجتی اجا هر که كودي شبه جاره های جنیا های هاي و فا چتي چی چلب کرد؟ بلا غب کرد اما دماغ بيت چه کرد؟ نرى بجنا بجن ميرمن فاسقة بجن بوية فاسقة بيش والله وقت هم مال بين سعناك تشتي خراب وقت هم چين هدرين نجرس متبعلت كمنية بتسال تشتي خراب اما حتى ميرتي وقت بجمنية اما دبو حتى كميري خوبي تبجن چل ميري خوبي ما نصيحات كي دنیا دی ستر که و نصیحت کی اما تو بی بخلکی به جوانی چه فایده ده ها خرابیه کرد بوده ایتا عالم همو صبح جن همو دفیرن بحثی میره و جاره هی جنیا هی درابی چی چی کتیش سر به هند درابنیا دبیش دنیا سعنا کمی رم چت مزگفتی آن فلان یهویه آن فلان عبادتی بی ونیا چند جاره که هم لی غافل من چی مطبخی دی بده سر لوجا گل هم مطبخیاتی رو بهگی بده سر جدی ونیا تیش هر اوش ونیا حتی برنامج جنیا یا میریا جن حتی کامیرا خود بر نیا حرامه و بشین تا سمعت میرخو او کرد خراب کرد تهد کامیره خوبه و تا دیسا طعن الکیش دا الدینیش دا بود بجی سحنه میره مکاشد کرد که نویجات کرد یعنی چی؟ یعنی میره نویجات کرد هود کنه هن همون میره ونیا را دین برده بید هود کنه هن همون میره ونیا روژیا بگنن دوشم بیشم یا هود کنه ونیا و همون آخه آخفنی خلطن که جنوی های هنده جنوی های فکر آخو هزر آخو بس لالی با چیه؟ مجلس ها پیگرم کرد منیا منيا واقف نبيش تبع بهني يعني تيجا تقوه خدا بكرم خدا بترس منیا بل کبایرانه هفشت همول کبایرانه هک افج اف جنايا باج بی تو وای دل میره خو میره خو خوش تی تبي تيجا شرب كتيجا ستر نصیحت که اما هو اف واقف نبي نقول تنش خيانيا حد مازم و من حق زوج على زوجتی أن تحرص عليه تحافظ على الحیات معه ایک الحق میری سرجنه جن تبیا که گل میره خو بمین تبا و وی پیوندیاد ما بین خو میره خو را گرید و نکد کماتی بیت بخت دوام و نیا دعوا و دخواز هنده نکد که گل ویجنه وی میره چره بیت لگوه ببید ولا تسأله طلاقه من غير سبب چه ناوی جن پسیارا میره خو گلوسه من برده به چه؟ به سبب یعنی يعني هكا بسبب چیه؟ درسته هكا بسبب درسته من كي وقت پیامبر صلى الله عليه وسلم جنا کاتل ولی پیامبر صلى الله عليه وسلم گویی رسول الله قلت فلان کسی میره منها قلت من ديني واخلاقي وشعبتي و بس از گل ناجی طبیعت ما ناکبیده الجيان دونية طبيعة ما ناكبته ويهي هو يهي ونيا مروفك هاي ونيا جناكو هاي هاي طبيعتك هاي بلکی میرن و میر بیت ونیا حس کرد همه گویی بشه سفر و بشه خوشیه و بچید در کبیت و ونیا جنیش حس کرد همه گاهی که دوید مال دوید میر حس کرد سر دانه بکرد بشه روی خدمت خو خدمت جنی همه جنیش بشته من کیف واش شده چه نه یه اول روزه که دوست گرمی مرد در روزه راسی روزه ونیا ناچن و دن خوشی چه بنا بعد ویج جنی تا پیامبر صلی بیت از قلبی ام طبیعت ما بیت جنی هم قلب قلب یک ناجی هند زحمت و تیجاس ده مارا خود مفوی که سر چند وقت خود مارا کریمه ده دم اوه بلوم طلاق داد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه سر کرد؟ اقرار سر کرد وجود هنده خلاص یعنی هاي سبب کمی درسته، اما سبب من يجن بتشيل دا خازا طلاق الميت كتها وبوشيا ولا هو من اما هذا شنو حرامه عن ثوبان رضی الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بجد هر جنك لو خاز الميري خبك بجد من طلاق ده من غير ما بأس يعني شو كيماتي النبي ميريوه ما بينه ميريوه درز بي ميريوه شو أو شو زرار آه، الأزيات بجنين ده فحرام عليها رائحة الجنة خب بينا بحشت سلبي جنيه يا حرام يعني ايك الجناح تشيه هيك الجناح هيك معظم أو الكبائر جن بيشتملي ونيمن برد بسبب إلا هك سببك شابي إلا هك سببك شابي هبي اما جن ونیا بشتم میره خولم برده چونکی بشتم میره منو وکی دین داره من ویت از چم شیبه که فاسق بکم دا و ابتلونیا و طبعا شک دنیا و هنگی گناه حکت چه تره مواصفره الوهن بی چونکی اوه حس کرد چه بکد فسق و فجور و ونیا گناه و خرابیه بکد ونيا خبر الله كاتو ونيا بأمري رب العالمين كرت هين ونيا بركي بس أما يتكامل وقال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات فهندش في بس عم وسلم أو جنات خلعات كان خلعت شيء جند بيشتها ميري بيشتها علاقته منو خوانيا دي برشينين هند خلاص اما هيك دي شيخ مال أخو وف عقد نكاح ما بينما دانا منين مقابل هند جند مراخودتك كي بهدف ميري که سر چند هاتیه مالتن میشه زیاد من همو بوده هنده از دو چل آتین، از دو لی خلاص کن صلی الله علیه مشت او جناهو به سبب وی خلعید کرد مشت اول چی نه؟ میشه اول منافقه نه یعنی اول ایکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودی یعنی ایکل منافقات یعنی ایکل و جنان و نیه اول نفاق لالی هی هرچند اول نفاق چی نیه؟ نفاق عقایدی نیه اما اولش ایکل گناه خواهی و هذه هي حقوق الرجال على النساء طبعا هذا هندك الوا حقيت ميراب سركه سرجنة فعلى من أرادت السعادة سعادة الزوجية بيش إجا سروي كسي أود بيت بختوريا ونيا بختبريا كخوش ببد اد ما بين أخو خيزان أخو دا ثم السعادة الأبدية دنيا دا ما بين أوي وخيزان أوي جلك أخوش بي وبشتينجي بختوريا رجا قيامتش بيت وآخرتش بيت أن تجتهد في القيام بحق زوجها عليها فيا خماندي كد أفجنا حق ميري خو چلل كد چه حق ميري سر هيا همو حق ميري خو أدا كد وأن تغض الطرف عن تقصير زوجها في حقها وچاوه خوب نقيني تيش حق ميري چكر بيت حق ميري مقصر بيت حق جنه كامل نداده وما أول كيرش قوتي اما هر حقه ونیا کیش بو حقه جنش وقتی سر میری من گوتی میریش تیوی حقه جنه کامل ها که هنده خلطیه من تیوی چه خوده چه که؟ چه خوده من قیده و هر دو که هنده کس نبجید ونیا و بس ونیا و دلاده نوه بو میران چونگی جن ود بجن اه لاده ود بجید بود بجید چونگی بجید تیوی جن حقه میری کامل داده اما میری هک حقه جنه داته و جن چه خود چه که؟ لب نقی نما گوتی هر دوتی و چاف لی نقاندن هوی ونیا او چشتی ونیا هر ای کلمه مروف کسی المه چنیا کامل نیا خلاتی دی مهابانو و تحصیلی دی مهابی تیگه چاف خون خند خلاتی و خند تحصیلی نقی ایگه چه لبه؟ نقی دنیا نه مدیره دبینید معظفویه کماتیه که بس کماتیه که نبیت سبب هندی ونیا کدایی رکه نقص کویت داو ده ريفا نشيت أو چه وقلا نقی شباب اما گل دید که ماتیه کرده مازن بیتو و فتنه که مازن داره چه بیده چه دیکرد و نا چه بید بس این اشتیش چه بخونه نقید بود چونکه چو جارا تو وکی نابینه و چه بید یه کامل بید چو جارا تو کسی و نابینه و بر دل ناو دنیای دا جیان دنیای دا همه هویه او مروفه جنگ ویت یا بی عیب و بی کماتی و درستی بیش هموش من ویتی با من رابو بید او چو جارا چو نا اینیت ایناش دلیگ و وأخير هردية شطف مريد يموت وحيدا بلا زوجته يعني بيجن بيت وجنش ديسا هاو الجنة ونيا بيجن ميرك من فيتي في همو حقي من داتا منو شو تقصيري دانا بيت ونيا عفش دي بمير بيت يان هكا ميرك اشكال ونيا دي ليفا بنغا ونيا وأخيري تموت ونيا وحيدا هاو الجنة وقت مريد شطف مريد تنه دي مريد ونيا بمير دي مريد چونکی کسی هونی اما هر ایکی وا واجبه اوه سر قلب تکره فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة يعني بسبب فيهن ده خوشبيان ورحم ما بين جنوميرا ده زور بيت وتصلح البيوت وما ده چلهم إصلاح من ده چبن ويصلح المجتمع بصلاحها <clears throat> چيگه ومال من چبو ومالتش چبو ومال يديش چبو اوه كومالگه تو تده همو يچلهت همو ده اصلاح بید همه ده چه بید و او صلاح هی ورا دست بید کرد صلاح و چه بین هی ورا دست بید کرد یعنی او کسی حس کرد و نیا نوکه بشت از حس کم وی ملته بدل کم به تو چه بود چه بدل کرد برا اونا ده بدل کم ده چه کم ده چرا ایک چه کرد ایلا که به که را به چه کرد بگه اولی که چه کرد اولی مروف کت کتا بینا چه کرن پشتینگی مال بینا چه کرن پشتینگی وقتی مال ها تا چه کرن مجتمع چه پیکتید مال پیکتید دنیا. چند مال دنیا چند وسرانه اوانا پیکتید وقتی اول چی بون؟ او مجتمع اما اونی یک بشت اولاد چین در سلات را دست بکنید. اولاد چین انتخابات و پرلمان و نزا چه ده اف ریک همون چه نه؟ همو تفاشلن همو ریک تفاشل بو ریک بو چه؟ بو اصلاحه چجا اصلاح و آتیه. اصلاح همون قبل که را بیت دست و یک بنا غیره جا مسئله ونیا تو دینی بی نیشا خلکی تی تیور هی ورا دست بکی و تو اصلاح مجتمع کی بکی و جه کش بکی و اصلاح ببن و خلاتی ناف دنم و کیماتی ناف دنم منن هر دیسا و دست بکی ونیا عقل خود چه که و هنی گلکا مهم و واجب سر همو کسی که کجنه بینی سر همو جنه که که میریب و تیور چه بزانی حقوقت ایکو دو بزانن میر زانید حق جنه چی حق جن بزانید حق میریه چی اسره و رابن چه لب کنیش؟ جیب جیب کنن نه بس خواندن بید گوچه خدا بید و خواندن بید و نیا نه بس اوه بید تیویا چی لب کنیش؟ تیویا عملیا چی لب کن؟ عملیا تطبیق کن هک عملیا تطبیق کن و نیا ده جیانه که خوش بنسری هک دهت و نیا بتشبه هکی اینید نبیشت که جارا کسی چی کرد؟ کسی چو حقوق ند خواندن و کسی نزانی حق میری چی از اجنه بجنه؟ هاو چو و نیا و جیانه که خوش ایش طلاقش نبود بس معنى هذا دين هند يعني یعنی كأبي درس بينا جيانا درس على بچوا لا أنا قال رينا خالد قال إيه كل بيرة ونيا دو بيرة كي با بيرة كي هذا صح كي ونيا كم شيء تدهبي بس يا شكري هنگی عرفه واو بيان بیان كان کن و ظلم تبیت کرن تو داه داغ خزيري بيك ونيا يا داه كري يا کری یا قطع پینای کفتی اثره دست کر بیر کرد پیوش کانی و خو کر يعني یعنی أبغى هنجي في وقتي أبي ما يهوبية يعني یعنی طبيعته وانيا أو جي وي وقتي يهوبية أما أبا دليل هدنيا كلا أو جي ولا غير بدريا چي بيا يو بيا دي شريعتي بيا وانيا أو تكيد يدرس بيا ما قالك حالتية هبين شيء قام مرو دي شريعتي ناچيتو دي وا حقوقنا ناچيت إلا دي چه إلا دي كيماتي هبل إلا شيء ده خالتي هبل وده نخوشی هبن و بین جون و میره اما چیا و دی درستی من دیوانه چو چو شکدانیه بختبری همه ماصر یاد گل هنده و وصلى الله و سلم على خير خلقه محمد و علی آله و اجمعین و والحمد لله رب العالمين